na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza sisi waislamu tulazimiane na sunna lakini pia tumuombe Allah thabati katika kubakia katika hiyo sunna kwa sababu kuna hali mbalimbali zitajitokeza mbali zikiwa ni sababu ya kutoa katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura ya kutisha lakini pia katika sura ya kukupamba lazima muislamu uishi ala basira hali hii kwako itakuwa ni nyepesi kama utaitengenezea mazingira salama ukapenda kukaa karibu na watu wa sunna ukapenda kusikiliza nasaha za watu wa sunna ukapenda kusoma kwa watu wa sunna ukapenda kuchukua ushauri kwa watu wa sunna utasalimika الإمام الذهبي رحمه الله تعالى katika kitabu chake siyaru a'lami nubala katika juzu ya tano katika ukurasa wa 494 ameeleza katika tarjama ya Abdullah ibn Muslim al-Maruzi rahimahullah ta'ala asema Abdullah ibn Muslim kuntu ujalisu bin sirin mimi nilikuwa ninakaa darasani kwa ibn sirin nasoma kwa ibn sirin fataraktuhu nikamwacha ibn sirin nikahama darsa wajalastu al-abadiyya nikaenda kukaa kwenye darsa ya maibadhi alikuwa anakaa kwenye darsa ya nani ah wewe unaisinzia huyo hapo shekhe nataka nikuulize kuna jirani yako pale huyo hapo anasinzia tumuulize swali shekhe Abdullah ibn Muslim al-Maruzi alikuwa anakaa kwenye darasa la Sheikh Abdullah Muslim au darasa ya nani darasa ya watu wa sunna sio darasa ya madarueshi kikaa lazima uwe hai so sawa eh? ili mahala ukuelewa uulize ama ile tabia kuwa unakaa unasinzia mwenzako akikushika sakina imekuteremkia sisi hatuna darsa za kidarueshi kwa baadhi ya wakati tutakuuliza ukikaa unatakiwa uwe qadha ukikaa unatakiwa kuwa macho wewe ni mtu wa sunna ni mtu uko hai usingizi unaotoa wapi saizi magharibi hii kama sio usingizi wa sheitani eti Abdullah ibn Muslim al-Maruzi alikuwa anakaa kwenye darasa ya nani wewe huyu rafiki yako eh au si wewe utaogopa kukaa karibu ya mwalimu ngoja nikuache alikuwa anakaa katika darasa ya Ibn Sirin akamuacha Ibn Sirin sahibu sunna asema fajalastu al-abadiyya nikaenda nikakaa kwenye darasa ya maibadhi faraaituka anni ma'a qaumin yahmiluna jinazata nabiyi nabiy sallallahu alayhi wasallam nikajikuta kana kwamba nimekaa na watu ambao wamelibeba jeneza la bwana mtume Muhammad ha? hakuna sunna kila sunna inazikwa kana kwamba amekwenda kuishi na watu waliobeba jeneza na mtume sallallahu alayhi wasallam jeneza la sunna hawataki sunna wala hawana sunna kwenye maisha yao faataitu bin sirin nikamwendea mwalimu wangu bin sirin fadhakartu lahu fadhakartuhu lahu kamwelezea habari yangu hukuwa hunioni siku zote hizi nilikuwa wapi mimi nilikwenda kukaa na maibadhi nikajikuta nimekaa na watu ambao wamelibeba jeneza la sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam faqala ma la tajalasta aqwaman akamwambia wewe una nini wewe waenda kukaa na watu ambao yuriduna an يدفنوا ma jaa bihi النبي صلى الله عليه wasallam wanataka kuyazika yale yaliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukikaa na watu wa sunna siku zote leo utajua sunna ya kwanza kesho utajua ya pili kesho utajua ya tatu mpaka utahisi maisha yako yana raha ukikaa na watu wasiokuwa wa sunna kila siku utakuwa naambiwa hakuna tatizo unaweza kuacha tu ni sunna tu mwisho wake unapotea katika njia ya sawa tulazimiane na watu wa sunna na tukae karibu na watu wa sunna moja katika hatari ambazo zimeukabili umma ni kukithirika kuwa wengi maduati wadhalala walinganiaji wa upotovu kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam katika sahihu al-bukhari hadithi ya hudhaifa bin al-yaman radiyallahu anhu baada ya kuwa ameelezea kheri akaelezea na shari kisha mtume akamwambia baada ya kuulizwa na Hudhaifa wa hal ba'da dhalika alkhairu min shar je baada ya hiyo khairi kuna shar qala na'am mtume akamwambia ndiyo du'atun ala abwab jahannam patakuja walinganiaji walio kwenye milango ya moto wa jahannam man ajabahum ilaiha yule atakayeitikia wito wa malinganiaji hao kadhafuhu fiha watamtupia kwenye moto wa jahannam katika hawa walinganiaji ni jamaatu tabligh katika hawa walinganiaji wa dalala ni jamaatu tabligh kundi la tabligh katika moja ya juhudi za kundi hili ni kuhakikisha linapiga vita da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika sura ambayo wewe muislamu wa kawaida huwezi kujua vita ya kimya kimya Nikaweka usuli ikaweka misingi na taratibu za da'wa hii kiasi mtu ambaye hana ilmu hawezi kujua kama anapiga ana, ana vita dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali atajiona kwamba analingania dini na imani yake imeongezeka na vita yao kubwa utaona kundi hili katika zile mbegu sita hakuna mbegu ina thamani na ukiikubali mbegu hiyo hata ukiwa unavuta bangi wewe utakuwa na thamani kwao khuruju fi sabilillah ni wewe utoke katika njia ile ya kundi lao ukiwa unaitakidi unatoka katika njia ya Allah tabaraka wa taala na ile hali unatoka katika njia ya sheitani wakaitengenezea ile hali mazingira mazingira yaliyotengenezwa katika kundi hili yanapiga vita da'wa ya mtume kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika sura ambayo muislamu wa kawaida hawezi kuelewa kuna kitu kinaitwa adabu za kundi mtu anapotoka katika lile kundi huwa kuna adabu za kuwa kwenye kundi yani ukiwa ndani ya kundi kuna adabu za kuwa ndani ya kundi utafundishwa hizi adabu na hii misingi wewe unatakikana ndani ya kundi uishi katika misingi hii ambayo imejengeka katika mambo matano jambo la kwanza iltizamu biarbain unatakikana ulazimiane na vitu vinne ukiwa kwenye kundi umetoka na kundi siku tatu ama umetoka na kundi siku arobaini ama umetoka na kundi siku kumi ama umetoka na kundi siku miezi minne hizi ni adabu za kundi na usuli katika kundi jambo la kwanza unatakikana ulazimiane na mambo manne jambo la kwanza katika mambo manne ya kulazimiana nayo taatul amiri utakiwa umtii amiri amiri wako uliochaguliwa kwamba huyu ndio amiri wa kundi wewe unatakiwa kumtii hauruhusiwi kwenda mahala popote bila ruhusa ya amiri la pili alishtiraku fi a'mali aljamaiya kushiriki katika amali ijtimai amali za pamoja taalimu bayana kwenye jaula au kwenye jambo lolote la pamoja hili ni jambo la pili asabru wa tahammul uwe na mvumilivu na subra hili ni jambo la tatu kwenye kundi anaweza kuwa mili wako ni mkorofi kuwa na subra kwenye kundi mnaweza kuwa hamna chakula kuwa na subra nadhafatul masjid jambo la nne ni usafi wa msikiti haya mambo manne ni mambo yanayotakia iltizamu yatakikana wewe ulazimiane nayo sehemu ya pili au adabu ya pili au msingi wa pili alijtighalu biarbain ukiwa katika kundi watakiwa ushughulike na mambo manne jambo la kwanza addawa shughulika na kulingania hivyo utaona kundi linapokuwa limetoka basi wamekaa wawili pale huyu na huyu watalinganiana sifa sita mmoja atasoma mwingine atakuwa anasikiliza ama watafundishana kitu fulani lakini da'wa itakuwa inazunguka baina yao sio da'wa ya mtume da'wa ya Muhammad Ilyas jambo la pili alibadat kushughulika na ibada ukiwa msikitini shughulika na ibada jambo la tatu halaqatu ta'lim jishughulike kukaa kwenye vikao vya taalimu na jambo la nne alkhidma jishughulishe na kuwahudumia wenzako haya mambo yanahitaji muhadhara kila jambo lake mimi nayataja kwa ujumla tulishapita tukazungumza tutapita tena tutazungumza tena lakini nayataja kwa ujumla wake moja katika makundi ya hatari ya upotovu ni hili haya mambo ukiyatazama ukarudisha kuyaangalia katika uhalisia yako kinyume na uhalisia wa maneno yake namna yalivyo halafu taqlilu min arba'i ukiwa katika kundi adabu ya tatu au msingi wa tatu watakiwa upunguze mambo manne haya unatakiwa uyapunguze la kwanza punguza taamu punguza kula usile sana ukiwa katika kundi la pili almanam punguza kulala usipende kulala sana katika kundi. la tatu alkalam punguza mazungumzo usipende kuzungumza mazungumzo ya kidunia wewe zungumza mazungumzo ya akhera tasbihi mambo ya dini hata wakati wa kula pia wakati unakata tonge lako la chakula subhanallah wakati unakula ukiweka mdomoni usema alhamdulillah Bas, yani wewe shughulika na na ibada alkalam lakini pia punguza waktu qada'il hajat punguza muda wa kwenda chooni usipende kila saa unatoka toka nje ya msikiti usiwe ni mtu una haja kila wakati unatoka unaingia unatoka unaingia wewe kaa msikitini kama samaki aliye baharini haya ni mambo ya kupunguza msingi wa nne au jambo la nne katika adabu ya nne tajannubu al-arba'i jiepushe na mambo manne al-israfu jiepushe kuwa na matumizi ya fujo lakini pia al-ishraf jiepushe kutamani vitu vya wenzako ukiwa katika kundi usitamani kitu cha mtu as-su'al jambo la tatu jiepushe kuomba ukiwa katika kundi usiombe lakini jambo la nne istimalu mulki ghairi usitumie mali ya mwenzako bila idhini yake utakutumia mali ya mwenzako omba ruhusa kwa mwenzako haya ni mambo ya tajannub mambo ya kujiepusha jiepushe na haya mambo hii ni adabu ya ngapi adabu ya nne au msingi wa nne adabu ya tano adamu khawdi fi arba'i hutakiwi kuingilia mambo manne haya mambo manne usiingilie kabisa kuingilia maana usiyazungumze usiyalete hapa kundini hayatakiwi kabisa kuletwa kundini adamu khawdi kutoyaingilia kuyazungumza haya mambo hayaruhusiwi kuzungumzwa kwenye kundi la kwanza almasailu alfiqhiyya katika kundi hamruhusiwi kuzungumza masailu alfiqhiyya mnatakiwa mzungumze nini sasa alafu wakati huo huo wanakwambia ufanye ibada unafanyaje ibada bila fiqhi na unafanyaje ile ibada wakati hauna fiqhi ya ibada kwa sababu masailu fiqhiyya hairuhusiwi kuzungumzwa katika kundi alafu ukujua wamekudanganya kwamba wewe unatakiwa ushughulike na vitu vinne ad-da'wa al-ibadat ushughulike na ibada utafanyaje ibada bila fikru katika dini haiwezekani wakati huo huo wamekwambia kwamba uhudhurie katika halakatu ta'lim katika vikao vya ilmu vikao vitakuwa na ilmu gani wakati fiqhi hakuna katika dini yenu إما نفقه كالتعقيدة أو نفقه كالتعبادة عدم المسائل الفقهية هو تطيق إنجية كالمسائل الفقهية هي هاني مامبو هروسيوي كتكون لكن هي المسائل السياسية هروسيوي كلة مسألة سياسة سياسة يعني وقت الإسلام سياسة ما نسياسة نيوانغوزي سياسة يعني ما نسياسة يعني نيوفاي kwa sababu siasa imegawanyika siasa sharia siasa mubah alafu siasa shaitania siasa gani haifai wao wamekataza siasa kwa ujumla wake المسائل السياسية عدم الخوض في المسائل السياسية haifai kuingia katika masala ya siasa huyu amiri katoka wapi na kuwepo amiri ni siasa siasa gani hairuhusiwi maana haitakikani waislamu kuijua dini yao lakini pia jambo lingine la tatu alifai al ljamaati al al-ukhra usizungumzii mambo ya makundi mengine usizungumzii wa Kristo usizungumzii washirikina usizungumzii makafiri usiwazungumzii wazushi usizungumzie habari za kundi lingine unazungumzia nini wewe ikiwa dawa ya mtume ni kulingania watu tauhidi na kuwatahadharisha watu na shirki kwa hiyo ukiwa katika kundi la tablighi huruhusiwi kutahadharisha shirki kwa sababu shirki ni kundi la watu wengine au sio hivyo ndio maana huwezi kumkuta mtu wa tablighi anazungumzia shirki kwa sababu imekatazwa kuzungumzia shirki hii ni dawa ya nani ya ibilisi au ya muhammadi si dawa ya ibilisi hii hii ni dawa ya sheitani lakini pia aljidal imekatazwa mijadala usifanye mjadala wa aina yoyote na Allah kwenye Qur'an wajadiluhum billati hiya ahsan hakuna mijadala katika tabligh sasa haya ni makundi ya upotovu hili kundi ni kundi la upotovu kila mmoja wanatuhusia wanachuoni kila mmoja kwa nafasi yake ya ilmu na uwezo waliokuwa nao katika ilmu ajitahidi kufanya juhudi ya kupambana na hili kundi katika makundi duniani yanaonekana yana sura sura ya dini ni hili kundi na watu wengi wakiona matablighi na vilemba vyao na wanapotembea kwa upole kuna jamaa cha Mungu kwelikweli kumbe mazezeta kwelikweli usikubali kuwa mtu mjinga katika dini yako usitoke na hili kundi na wala usikae kuwasikiliza watu wa kundi hili kwa sababu hawatakutia faida katika dini zaidi ya kukuongezea hasara katika dini wakati haunitoshi nilikusudia niache nafasi kwa ajili ya maswali lakini kuna madhara yanayopatikana ya watu kutoka na kundi hili madhara ya kwanza yanayopatikana watu kukaa na watu wa tablighi na kushiriki katika tablighi jamaatu tablighi ni uzushi katika dini yani utairithisha nafsi yako kuupenda uzushi katika dini na utauona munkari kwako ndio maarufu kwa sababu hautaruhusiwa kukataza bid'a wala kuamrisha sunna na haya ni madhara katika dini yako na katika nafsi yako lakini pia kutoka na hili kundi kunapoteza mwelekeo wa uangalizi wa familia wewe ukitoka unatoka na gharama yako ya siku 40 nyumbani kwako unawaachia Allah na mtume wake watoto wako waende wakale wapi mke wako akasimamiwe na nani familia yako ikaangaliwe na nani na unapokwenda huna ilmu ya kwenda huko na wala huendi kujifundisha chochote katika dini yako kwa hiyo ni madhara ya kuharibu familia lakini pia ni kukuondoa wewe na sura ya kupenda ilmu hautapata muda wa kukaa darasani kila mtu aliyekaa kwenye tablighi akatoka japo siku 40 muangalie katika misikiti darasa gani anakaa hawezi kukaa darasani hata siku moja kwa sababu anaitakidi kwamba dawa ya tablighi imegawa baina ya ilmu na da'wa alim na da'i da'i ni mtu mwingine na alimu ni mtu mwingine na wewe unatakiwa kuwa dai wewe hutakiwi kuwa ali kwa hiyo inawafananisha wale watu wa kundi wao ni maduati wenye thamani mfano wa mawingu ya mvua halafu akawafananisha wanachuoni ni mfano wa visima unaweza ukafa na kiu kabla hujafika kwenye maji lakini mawingu ya mvua yanampitia kila mtu kwenye mji wake kwa hivyo wewe ni dai sati unapotembea wewe katika ardhi ni kama mawingu ya mvua yanapotembea katika ardhi mtu mjinga anajiona kwamba yeye ni mkubwa sana kuliko watu waliokaa darasani kusoma dini kwa ni kundi linakufanya uwe mtu zuzu mjinga usiyojitambua utafanya ibada usiozijua na utamwabudu Mola usiyemjua bahati mbaya siku ya kiyama utajuta na mambo haya hapana budi kutahadharishana katika hili lakini pia kuna watu wameharibikiwa kwenye biashara zao kwa sababu ya kutoka na kundi hili mtu amepewa mzigo leo kesho anatoka na kundi anamwachia mwenzake amuuzie mzigo anauza mzigo kwa hasara akirudi anakuta hasara imeingia na hana sehemu ya kupata tena pesa nyingine atakiwa kulipa madeni hili ni kundi linaleta hasara kwenye jamii madhara ni mengi kuliko manufaa kwa kila mmoja atakikana kuhakikisha anawasaidia watu wa kundi hili kwa kukaa nao chini na kuwaelimisha kidogo kidogo kwa wale ambao wanaweza kukusikiliza ukimpata mmoja mwite kaa pembeni mlinganie asirudie tena kutoka katika kundi hili. na njia rahisi ya kumsaidia umetoka wapi wewe umetoka Kigoma umekuja hapa kufanya nini umekuja kulingania umekuja kulingania nini mmoja aliulizwa umekuja kulingania kuja kumlingania Allah subhanahu wa ta'ala watu wamjue Allah wajue kwa Allah akaulizwa Allah yuko wapi asema Allah yuko mahala popote kama hujui mahala alipo Allah utamtangaza vipi sasa kumbe Allah mwenyewe pia humjui ambia Allah yuko mahala popote kwenye mfuko wako wa suruali yuko wallahu musta'an haya ni madhara ya kukaa mbali na sunna Allah amesema mwenyewe yuko juu yeye kasema arrahmanu ala al-arshi istawa wewe mwenyewe ukiomba dua unaweka mikono kwenye mfuko suruali au unaweka mfuko mikono yako unapeleka wapi unapeleka juu unapeleka juu umpelekea nani kama haiko Allah juu akili yako pia inakubali Allah yuko juu alafu shekhe wako anakuambia Allah yuko mahala popote Allahu almusta'an hawa ni watu watakao nakusaidia lakini lazima tulazimiane na sunna lazima tukae karibu na sunna na kumwomba Allah tabaraka wa taala thabati katika sunna وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم